Nocto Gardeno, da Brian E. Drake. Esas gardeno, in qua plantat sesas vesperala primrosi, luno flori, noctala floxi, edianti, belladoni, immorteli e jasmini, mimosi et cipressi. Ta omna planti florifanta florifas nur nocte. La severa suno cuscinte su, sub la clementa luno la tenero flori aperta su al dolce obscureso. La planti esas tante ingeniose arrangita che sempre esas ulla pala floro, ulla dolza aromo en la profunda ombri o lesas micra gardeno, homi ne toleras tro multa nocto. Alta muri et nigra petro circumclosa sol del hastosa mondo, ed placco apud la pordeto imperas voluntes closar la pordo dop vu. La pordeto esas ec ferro, muldita sur la surfazo esas complicita figuro di tordita viti, sen forma fructi, e mese di olti la barbosa visagio di ulla deo obliviata. La pordetto havas micra fenestro, tra qua preter passanti povas regardar. Ma se on regardus, on vidus nur quelca nigra folii, poca parto di stretto voieto pro la obscureso. E facte, quelco homi preter passanta mem remarcas la micra pordo quancam ofte li sen consie tremmas preter passante la muri alta e nigra. Ta voieto, pa visita per blu astoni, essa curva quale do numero hoc turna sen fine a su. Ube le voieto cruzuma su, si esas ruinitas ruinita sun sor sur stallo qua inclinas acute ie la extrema punto di singla curvo situesas benco, anche ec blua petro. La du benci esas harda, colda, sen comforta, ma glatigita da longa usado da molto homi. Nam dum tempi fore pasinta molto homi visitis itza gardenetto, si desci sur la benci, e regardegis sen pensar la flori, l'arbori, la nocto. Nun nor unu visitas la gardeneto, iuno qua venas presque omna vespere. Lu apertas la pordeto, qua stridas ne laute. Lu eniras, sorgeme closas dopsu la pordeto, qua itere stridas ne laute. Lente lu promenas alonge le voieto, un foie, contre lo fluo di tempo. La blua stoni cracetas ne laute sub lua pedi transirante la crucum o dil voieto, lu tuscias la ruinita sun lucidescas sur un del benci, ur foie itza, ur foie ita, ed ur foie narazas a sur racconti, racconti pri heroi, amanti, ne conocita bestii, foralandi. Ul foie racconti pri sen noma homi, ne amato homi, troi conocita bestii, hemo. La racconti ne importas. Toco importas, esas la narrazado. Dumula vesperi, se lo luno ne brilla o se lo luno brillas ne argente, ma verde, lu arrivas, promenas alonge le voietto contre le fluo di tempo, tuscias la sun si descas sur benco, e cantas. Simpla melodii, havanta simpla vorti, o nulla vorti. Ta melodi ne accensas legere, ma pendas pesose en la aero, quasi suffocita la muri alte e nigra. Dum lu lucantas, la flori dil vesperala primrosi odianti, immortelli o jasmini, irge qua florifas ta tempe, la flori tremas, mem se nulla briso suflas. La flori di la mimoso closa su dolce parfumo dispersessas, vaporescas, til che l'onura a Romo esas to dil sulo, dil humida folii, dil sudoro qua humidigas la muri alta e nigra. Dum tale vesperi, la iuno ne sidas longe tempe en la gardeno. Cande luno desaparas sub la alta muri, la iuno stazescas, promenas lente un foie alonge la voieto, nun, segun la fluo di tempo, tushas la ruinitas un horlojo, apertas la pordeto, qua stridas nel aute, e iras, e sorgeme closas dopsu la pordeto, qua itere stridas nel aute. E se ta vespere lucantis, la flori dil vesperale primrosi odianti, immorteli o jasmini, irge qua florifas tempe, cessa sua tremado, e la flori di le mimoso itere aperta su.